Булат спитав за столом. Азбуки морза ніхто не знає. Це єдина річ, якої ми ще не встигли опанувати, заявив Жак Антуан. Дехто навіть навчився читати ієрогліфи. Хто? здивовано вигукнув сеньор Естрада. Мосьє Наріта і мосьє Хоцудай. Естрада розсердився, впіймавшись на такий дрібний гачок а місіс Кетрін зосереджено вивчала свої нігті. Це було ознакою того, що вона пройнялася серйозністю моменту. З приймачика знову полинув квапливий писк. Не може такого бути, сказала вона, щоб серед отих книжок на полиці не знайшлося жодного довідника з радіотехніки. Хоцудай, звернулася Кетрін до японця. Гляньте ще раз на ті книжки. Я їх знаю всі до єдиної, відповів той. То переважно роман і повісті. Кет буквально силою потягла його до наріти сан, який щойно ввійшов з надвору в супроводі чергового помічника лорда Амбо. Скоро Кетрін з Хоцудаєм повернулася назад. Зачароване коло. Наріта сказав, що коли й була подібна література, то пропала разом з тими двома людьми. Один із них був фахівцем з радіоапаратури. Високосний рік, пробурчав Мілтон Брус і скривився. Значення азбуки Морзе тепер уже розуміли всі. В Антарктиді було три десятки станцій, і майже всі підтримували одна з одною зв'язок по радіо. Я пам'ятаю лише кілька букв, озвався професор. А та Н. Вони найпростіші. Тире, крапка, крапка тире. Булат пам'ятав Рятуйте наші душі. Та-та-та, та-та-та, та-та-та. Учора було 9 травня, і філмарш запропонував Давайте відзначимо цю дату. Булат мимоволі пройнявся симпатією до доктора соціологічних наук. У кухлики линули потроху віскі, і усе якось проясніло і не здавалося таким страшним. Перебудемо, оптимістично вигукнув Жак Антуан. Але сьогоднішнє сумне прощання з сонцем знову кинуло їх у розпуку. Компенсацією був хіба що живий голос маленького японського приймача. І тепер Булат картав себе за нерозважливість. Отією азбуковою морзе він не мав права потьмарювати радість у серцях товаришів. Хоча все в світі так або так лишалося відносним. Сильний буран, який почався першого дня полярної ночі, з невеликим послабленням тривав кілька діб, а 13 травня в четвер небо раптом усіяли зорі, вітер майже вщух. Снігові замети туго репіли під ногами, градусник показував мінус 35, але мороз не дуже дошкуляв у безвітрі. Сьогодні Булат працював на кухні помічником. Він щойно помив посуд після сніданку, а десь о пів на дванадцяту виніс помиї запаливний склад, розташований одразу за продовольчим. Звідси до 50-ярдового бар'єра було ярдів 100 надходив полудень, і на північному закрайку неба погасли зірки. Обрій у тому місці став блідоголубим, неначе перед сходом сонця, але сонце вже блукало десь далеко внизу, за прояснілою смужкою зеленкуватого небокраю, де починався невидимий звідси океан. Коли Булат згодом вийшов узяти снігу, щоб натопити води, небо на півночі й досі не погасло але там уже проклюнулися перші зірки. Сонце так і не вигулькнуло. Зимовий полярний день доходив до кінця, якщо взагалі можна було назвати днем за закрайок блідого неба на півночі. Усе це швидше нагадувало білу ніч, яку Булат спостерігав торік у Ленінграді, але не білі ночі в лютому на французькій антарктичній станції Дюмон Дюрвіль коли можна було читати навіть газету.